anasema min haqi zauji ala zaujatihi miongoni mwa haki za mume zilizoko juu ya mke wake an tahfadha irdahu bihifdhi nafsiha ni mke aihifadhi heshima ya mume kwa yeye kujihifadhi amhifadhi mume wake kwa kujihifadhi heshima yake akijihifadhi mwanamke heshima yake amemhifadhi mume wake wa an tahfadha irdahu fi nafsihi na aihifadhi kadhalika hishma yake mume wake kwenye nafsi yake mume kwa maana awe ni msaada wa mume kuweza kuichunga nafsi yake na kujihifadhi mke awe ni msaada wa mume kuweza kujichunga yeye mwenyewe nafsi yake amsaidie wala tu'arridahu lilfitan na wala asiwe sababu mwanamke kumtoa mume wake kwenye mambo ya fitna na mitihani akawa ni sababu labda ya kuzini akawa ni sababu labda mume kufanya kadha asiwe hivyo وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء na ameulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mwanamke gani aliyekuwa bora na hadithi imetangulia hadithi ya Abu Huraira faqala akasema allati tuti'u zawjaha idha amar ni yule ambaye anamtii mumewe pale atakapoamrisha watasurruhu idha nadhar na anamfurahisha pale anapotazama watahfadhuhu fi nafsiha na akawa na mhifadhi mumewe katika nafsi yake kwa hiyo kuihifadhi heshima yake mwanamke huyo وماله ناكس حفاظ مالزاك وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما امتوم صلى الله عليه وسلم كما لفكوج حديث يا أبو المليح الهذلي أبو المليح الهذلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما امتوم صلى الله عليه وسلم حديث ناني أبو المليح الهذلي katika matabi'in lakini mwenyewe ni hadithi ya Aisha hiyo anasema al Malihi anna niswatan hapo imekatwa imekatwa nataka nianzie mwanzo anna niswatan min ahli himsi kwamba baadhi ya wanawake kutoka katika mji wa Himsi Himsi ni mji katika miji ya Sham istaadhanna ala Aisha waliomba idhni kuingia kwa mama Aisha faqalat akasema baada ya kuingia kwao la'allakunna min allawati yadkhulna alhammamati huenda nyinyi ni miongoni mwa wale wanawake ambao wanaingia kwenye hammamati eh, mabafu yale ya juu ya kuoga jumla jamala watu watu wote eh, kama kuna mto ziwa watu wanaingia wanaogelea humo wanaoga wanawake kuna sehemu ya wanaume hivyo huenda na nyinyi mkawa ni katika watu wao sami'tu rasulullah nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yakul ayyuma mra'atin nirudi kwenye kitabu ayyuma mra'atin mwanamke yeyote wada'at thiyabaha ambaye atavua nguo zake fi ghairi baiti zawjiha katika nyumba isiyokuwa ya mumewe faqad hatakat sitra ma bainaha wa baina Allah hakika huyo anahesabika amevunja sitara iliyopo baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sitara ni haya, kama huyu tena si mwanamke mwenye haya na aibu. Kwa hadithi hii inatahadharisha kutokamana na jambo hilo, mtu mwanamke kuvua nguo zake mahala pasipokuwa nyumbani kwake, hasa katika maeneo na mazingira ambayo Ah, kuna khofiwa fitna na kutopatikana kwa amani kuna khofiwa fitna lolote laweza likafanyika mwanamke akavua nguo zake mahala hapo basi amevua amevunja pazia na stara liliopo baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi yametaja Imam Tirmidhi na Ibn Majah na wengine kama vile Imam Abu Daud na wengineo anasema الشيخ الرحيلي حفظه الله كل هذا أيها الأحبة yote haya enyi vipenzi lihifdhi idhi zauji yamewekwa kwa ajili ya kuhifadhi heshima ya mume falmar'atu mamnu'atun hatta min wad'i thiyabiha fi ghairi baiti zawjiha hivyo mwanamke amezuiliwa mamnu'a hata min wad'i thiyabiha hata tendo la kuvua nguo zake fi ghairi baiti zawjiha katika nyumba isiyokuwa ya mumewe au ma yaqumu maqama Aa, ah, au ile nyumba ambayo itasimama katika nafasi hiyo ya nyumba yake ya nyumbani kamanzilin nazala fihi kamanzilin hapo kana kwamba mimi imeanguka eh? kamanzilin kamanzilin nazala fihi kama eh, nyumba yoyote ambayo wameshukia au baiti ahliha au nyumba ya watu wa kwao na upande wa kwake mke ukitoa nyumba hizo maana yake maana yake maana mke akaenda kwao akapunguza nguo zake iko kwetu kavua jilbab iko na shangazi zake na dada zake kavaa dira lake na mtandio khalas kuna ubaya idha dhahabat ilaihi biidhnihi, kama atakwenda huko kwa idhni ya mume wake. Lakini sehemu nyingine yoyote anahesabika amevua stara, fa innaha takunu qad hatakat assitra baina Allahi wa bainaha wa baina Allah, kinyume na nyumba hizo anahesabika ameshavua stara baina yake na Mola wake subhanahu wa ta'ala, anapata madhambi. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Fadhala ibn Ubaid radiyallahu anhu thalathatun watu aina tatu la tasal anhum usiwaulizie usiulize habari zao watu aina tatu usiulize habari zao kwa nini wanasema ahlul ilmu فإنك لا تستطيع أن تعرف ما هم عليه من سوء الحال وقبح المآل kwa sababu wewe hutoweza kujua mazingira mabaya waliokuwa nayo na mwisho mbaya utakaowafika na hii ni dalili juu ya ubaya wa matendo yao wanaoyafanya wa kwanza ni nani thalathatu la tasalu anhum watu wa aina tatu usiwaulizie habari zao anasema al-Sheikh al-Ruhaili wafaqahu Allah fa inna ma'alahum adhim kwa sababu marejeo yao ni mabaya kabisa wa dhanbahum kabir na kosa lao ni kubwa mno hiyo usiulize habari zao thalathatun la tasalu anhum rajulun wa kwanza huyo rajulun faraka aljamaa ni yule mtu ambaye amefarikiana na jamaa kwa maana ameachana na jamaa ya waislamu amejitoa kwenye jamaa ya waislamu baada ya waislamu hao kuwa wameafikiana kwa pamoja chini ya kiongozi wao kwamba huyu ndiye kiongozi wetu aliyepitishwa, huyu ndiye kiongozi wetu tuliyojaliwa na Allah, ndio huyu. Kwa tumempa bai'a na kiapo cha utiifu kwake, tutamsikiliza na tutamtii, ila akituamrisha maasia, hatutomtii kwenye maasia yale, na hatutoondoa mkono wetu wa utiifu kwake akiendelea kutoamrisha mengine yaliyokuwa mubaha yaliyokuwa ya halali kwenye maasi hatutomtii na kutuamrisha maasi au kufanya yeye jambo la maasi hilo haliondoshi utiifu wetu kwake tuelewane vizuri hapa tunazungumzia masala ya kiakida hapa yameingia kwa mtu wa kwanza ambaye usiulize habari zake kwa ubaya wa marejeo yake rajulun faraqa aljamaa ni yule mtu ambaye amejitenga na jamaa amejiweka mbali na jamaa ameifariki jamaa ameleta mfarak, analeta mfarakano imma kwa moyo wake au kwa itikadi yake au kwa ulimi wake au kwa mwili wake au kwa mkono wake ila hali Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu huyu analeta mifarakano. Na katika ile hadith Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu mambo matatu, yarda lakum thalatha, na anachukia kwenu mambo matatu, wayakrahu lakum thalatha, matatu anayoyapenda katika hayo, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, mshikamane katika kamba ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane Allah ameamrisha tuwe wasikivu kwa viongozi wetu na tuwe watiifu Qur'ani aya 59 sura nisa ya ayuha alladhina amanu atii'u Allah mtiini Allah wa atii'u rasul mtiini mtume sallallahu alayhi wasallam wa ulil amri minkum na viongozi wenu waliotawalishiwa mamlaka ya mambo yenu maumara walhukam kadhalika mamufti umeingia hapo kwa sababu haliwezi likanyooka jambo la watu aa, eh, la dini yao na dunia yao haliwezi likanyooka jambo lao ila kwa kuwatii viongozi na kuitika kwao na wanafanya hivyo waislamu kwa kumtii Allah na kutaraji yaliyopo mbele zake subhanahu wa ta'ala kwa shart kwamba tutawatii hawa wasipoamrisha maasia wakitoamrisha maasi la sam'a wala taa hakuna kuwasikiliza katika hilo wala hakuna kuwatii na mtume muhammadi pia sallallahu alaihi wasallam kahimiza jambo hilo usikum bitaqwallah was-sam'i na kuhusieni kumcha Allah na kuwa ni wasikivu na kuwa ni watifu wa in 'abdan habashiyan na kwamba mumsikilize mumtii kiongozi wenu hata kama atakuwa ni mtumwa wa kihabasha hata kama atakuwa ni mtumwa wa kihabasha mwelewe hapa mtume anaongea na kwa kiasi kikubwa anaongea na waarabu hata kama atakuwa ni abdan mtumwa kwamba si mtu huru si mtu mungwani habashiyan tena ni mtumwa wa kihabasha mweusi kwenye riwaya kana kwamba kwenye nywele zake eh, kuna zabibu kavu jinsi nywele zake zilivyosokotana ana kipilipili haswa kaanna ra'sahu zabiba kana kwamba kichwa chake ni zabibu kavu ishara ya weusi wake na msokoto wa wa nywele zake kusudio lake hata kama watu watakuwa wanamdharau kiada na kidesturi kwamba ah huyu huyo kwenye riwaya hata kama atakuwa ame, anatisha amekatwa viungo vyake ncha za mwili wake kakatwa vidole vya miguu na vya mikono amekatwa sehemu ya pua mdomo umekatwa meno yako hivi hata kama mujaddaul atraf msikilizeni muda wa kuwa ndio kiongozi wenu mtini huyo akaja mtu akataka kuleta farqa ndio maana ahlusunna waljamaa hawakubali masala ya vyama vingi kadha kuna mambo hayo kwa hiyo huyo atapewa ruhusa mseme kiongozi huyu hadharani atangaza sera zake lazima ata, kama kiongozi wetu ndio kiongozi ndio huyo mpaka afi, waje mwingine naye mpaka afi. Mambo haya kwamba watu wamekaa pamoja, alafu kuja chokochoko za chama chingine, ah, hizi hazikubaliki. Hizi mambo ya kinasara haya. Huyo ni mtu wa kwanza huyo, faraqa aljamaa